Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 28, 1943 Isinilang si Archbishop Antonio Ledesma, SJ, sa Iloilo City. Taong 1973 nang ordinahan siyang pari. 1996 nang italaga naman siyang koadjutor ng prelatura ng Ipil. Matapos ang sampung taon, na italaga siya bilang arsobispo ng Cagayan de Oro. Si Archbishop Ledesma ay nagsilbiring ah, pangalawang pangulo ng Samahan ng mga Obispo sa Pilipinas, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.